նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի նախագահն այցելել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծի հարավարևելյան հատված։ Հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող։ Ստեփանակերտում նշվել է անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպության 20-ամյակը։ Հերոստամարաթոն 2018-ը կրելու է «Եկեք հարարենք միասին» խորագիրը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հաջորդ շաբաթ կայցելեն Հայաստան։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի առողջապահության բնագավառում Արցախի հանրապետության մատուցած ծառայությունների համար Ֆրանսիայի հայ բժիշկների միության անդամ Հայմեդ բժշկական մարդասիրական ընկերության նախագահ անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ Ժան-Միշել Էքերյանը ապարգևատրվել է վաճական բարեպաշտ մեդալով։ Տեղեկատվությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Բակոսյանն այսօր ընդունել է հայկական ցակում ունեցող հայտնի իտալացի գրող Անտոնիա Արսլանին եւ Նյու Յորքի Մանհեթեն Վիլի քոլեջի պրոֆեսոր Շվոն Նաշ Մարշալին։ Հանդիպանը, որին մասնակցում էր Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանը, արծարծվել են Արցախի կյանքին, հայրենիք սփյուռք կապերին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը գոհնակությամբ նշել է, որ նման այցելություններն Արցախ դարձել են բարբերական, ինչը կարևոր է հայագիտական հետազոտությունների եւ գիտական ոլորտում Արցախի ու տարբեր երկրների փոխգործակցության խորացման տեսանկյունից։ Բակո Սահակյանը հոկտեմբերի 23-ին այցելել է Արցախա-ադրբեջանական սահմանագծի հարավ-արևելյան հատված, տեղում ծանոթացել զինվորների ծառայության ընթացքին եւ տիրող իրավիճակին։ Նախագահին ուղեկցում էին Պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Հոկտեմբերի 23-ին ժամը 12:10-ի սահմանում Պաշտպանության բանակի հարավ-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից հարձակված կրակոցից հրազենային վիրավորում է ստացել ժամկետային զինծառայող 1999 թվականին ծնված Հայկ Գրիգորիի Սարգսյանը։ Վիրավորում ստացած զինծառայողը տեղափոխվել է հոսպիտալ։ Վիճակը գնահատվում է բավարար, դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Արդեն 20 տարի է ինչ գործում է Արցախյան հայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միություն հասարակական կազմակերպությունը։ Այդ իրադարձությանն էր նվիրված 3 Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցած երեկոն։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արցախյան ազատագրական պայքարը հայոց նորագույն պատմության մեջ բազում հերոսական էջեր է թողել։ Էջեր, որոնք պարուրված են նաև նահատակների կորստյան վշտի զգացումով, անհայտ կորածների թաղցալի սպասումով ու նրանց վերադարձի հավատով։ Հավատի հենց այդ ուժով էլ պայմանավորված էր անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատների միության ստեղծումը 20 տարի առաջ 1998 թվականի հոկտեմբերին։ Հոբելյանական երեկոն առիթ էր մեկ անգամ եւս անդրադառնալու անհայտ կորածների հարազատների սպասման տարապալի ուղուն։ Միության գործունեության մասին հակիրճ զեկուցմամբ հանդես եկավ կազմակերպության նախագահ Վերա Գրիգորյանը։ Արցախյան պատերազմը մեծ փորձություն էր բոլորի համար։ Իսկ անհայտ կորածների հարազատների համար կացելի կրկնակի փորձություն։ Անցնում են տարիները, ահա բոլորը պատմական անյակներ։ Մեր տղաների լավագույն երկում հատուկեն սկսկտոր տեղեկություններ։ Սերանում ենք մենք, նրանց ծնողները։ Մեկ մասին արդեն երեզմանն է գրկել, աղացքոր մեծացել են երեխաները։ Իսկ որպես պապի, թորները նրանց ճանաչում են միայն նկարով։ Միջոցառման մասնակիցներին ներկայացվեցին Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի, Պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանի եւ Հայաստանի Արարատ քաղաքի քաղաքապետի օգնական Գառնիկ Մարկարյանի շնորհավորական ուղերձները։ Հնչեցին մի շարք ելույթներ։ Անհայտ կորած ազատամարտիկի դուստր Նազիկ Նալբանդյանն իր խոսքում բարձր գնահատեց կազմակերպության 20-ամյա գործունեությունը, նշելով, որ անհայտ կորածների հարազատներին այն սփոփանք, հույս ու հավատ է ներշնչում։ Թույլ տվեք իսրտե գործունեության երախտիկի խոսք ասեմ նիության բեղուն աշխատանքի մասին և մաղթել ամենայն բարիք։ Հայրենակիցներ, մենք ապրում ենք չավարված պատերազմի, ոչ կայուն հրադադարի, տնտեսական բարիքողումների պայմաններում։ Սա աստված, որ պատերազմն ավարտվի, կայուն խաղաղություն հաստատվի աշխարհում եւ մեր երկրում։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը օրհնանքի եւ սփոփանքի իր խոսքում նշեց, որ անհայտ կորած ազատամարտիկների հարազատները անթեղելով իրենց ցավը աջակցում են ուրիշներին, մխիթարում վշտի մեջ գտնվողներին։ Մեր դժեկ միասին լսեցինք, տեսանք, թե ինչ արվել այս երկու տասնամյակի ընթացքում միության կողմից։ Տիկի Վերան շատ լավ գծեց անայնության մեջ գտնվել է դա կրկնակի դժվարությունը եւ փորձությունը։ Այո։ Դժվար է գտնվել անհայտության մեջ եւ ավելի դժվար է, երբ որ դու սպասում ես նրան, որը քեզ համար անհայտ է թե ուր է։ Եվ այս բանին բնական է, որ մարդ կնկճվի, թատախվի վշտի մեջ, բայց մենք տեսանք ճիշտ հակառակը։ Այդ հարազատները եկան կող կողքի, միացան, բռունցքվեցին եւ եղեցիկ կազմակերպություն ստեղծեցին։ Անհայտ կորած ազատամարտիկների միության հետ ակտիվ համագործակցության համար Վերա Գրիգորյանը Հայաստանի Հանրապետության զինվոր հասարակական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի զինվոր Հարյանյանց մեդալ է հանձնել Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական միության պատվավոր անդամ միության կողմից իրականացվող ծրագրերի աջակից Գրիգորի Գաբրելյանցին կազմակերպության հայրենիք եւ հավատ մեդալով ապարգևատրել մի շարք աջակիցների։ Միջոցառումը եզրափակվեց համերգային ծրագրով, որով հանդես է եկել Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ասպետ խմույթը Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի ազգային ժողովն այսօր իր նիստում Նիկոլ Փաշինյանին չընտրեց վարչապետ։ ՀՀԿ եւ ՀՈՒԻԴԱ խմբակցությունները հայտարարեցին, որ չեն մասնակցի քվեարկությանը։ Ելքը հայտարարել է, որ ձեռնպահ են քվեարկելու։ Արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրելու օկտին ոչ մի падգամավոր չի քվեարկել։ Դեմեր 1 ձեռնպահ 11 падգամավոր։ Քվեարկությունից հետո ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը ժպիտով ասել է. «Շնորհավորում եմ չընդունված որոշման կապակցությամբ»։ Հիշեցնենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնից հրաժարական է տվել հոկտեմբերի 17-ին։ Սահմանադրության 149-րդ հոդվածի համաձայն վարչապետի հրաժարականից հետո 7 օրվա ընթացքում ազգային ժողովի խմբակցությունները կարող են առաջադրել վարչապետի թեկնածու, իսկ 8-րդ օրը պետք է տեղի ունենա վարչապետի ընտրություն ազգային ժողովի հատուկ նիստում։ Ելքխմբակցությունն առաջադրել է Նիկոլ Փաշինյանի տեխնացությունը։ ՀՀԿ-ն, ՀՅԴ-ն եւ Զարուկյան խմբակցությունը տեխնացու չեն առաջադրել։ Հիշեցնենք, որ թեև ելքը ներկայացրել է Փաշինյանի տեխնացությունը, սակայն միաժամանակ կոչ է արել բոլոր падգամավորներին չընտրել նրան, որպեսի հնարավոր լինի ուղիղ մեկ շաբաթ անց հոկտեմբերի 31-ին եւս մեկ անգամ չընտրելով վարչապետ հասնել խորհրդարանի լուծարման։ Նման սցենարի դեպքում դեկտեմբերի առաջին կեսին տեղի կունենան ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ։ Իսկ եթե խորհրդարանն այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրի վարչապետ, ապա ազգային ժողովի լուծարումը օրակարգից դուրս կգա կամ առնվազն կհետաձգվի։ Ելույթ ունենալով ազգային ժողովում որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի տեխնացու Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է նաև падգամավորների հարցերին։ Պատասխանելով Արցախի խնդրի վերաբերյալ падգամավոր Շիրակ Թորոսյանի հարցին, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ որևէ իշխանություն չի կարող թաքուն լուծել Արցախի հարցը, որ վճռական նշանակություն ունի ժողովրդի կարծիքը։ Նա նաև ասել է, որ ինքը պատրաստ է բանակցել Հայաստանի անունից եւ լիազորված չէ բանակցել Արցախի անունից։ Հայաստանում չի կարող լինել այդպիսի իշխանություն, նույնիսկ ամենաբռնապետական իշխանությունը չի կարող Ղարաբաղի հարցը լուծել առանց ժողովրդի կարծիքը հաշվի առնելու։ Եվ ժողովրդի կարծիքն է այն վճռական գործոնը, որը պետք է որոշի Ղարաբաղի հարցի լուծման այս կամ այն տարբերակը մեզ ձեռնտու է թե ձեռնտու չի։ Նույնիսկ ինչ կքննարկվի բանակցային սեղանի շուրջ։ Այդ բացարձակապես էական չի, որովհետև ես մի անգամ ասեցի, հա 20 տարի որ քննարկվել է, դրա արդյունքում ինչ ա եղել։ Ղարաբաղի հարցի թաքուն լուծում թակուն տարբերակ, որ մեկ էլ մի օր հոբ արտնանանք տենան Ղարաբաղի հարցը լուծվել է, այդպիսի բան չի կարող լինելու։ Ես ինքս բազմիցս հայտարարել եմ, որ եթե բանակցային գործընթացում կձևավորվի մի այնպիսի տարբերակ, որը ես ինքս անձամբ կհամարեմ, որ դա մի տարբերակ է, որը արժի ներկայացնել ժողովրդի քննարկմանը եւ ժողովրդի կարծիքը հարցնել այդ տարբերակի մասին, բնականաբար առաջին գործողությունը դա լինելու Քանի դեռ Ղարաբաղի իշխանությունը ներգրաված չէ բուն process-ի մասին, նշանակում մենք մոտիկ չենք հարցի կարգավորմանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հաջորդ շաբաթ կայցելեն Հայաստան։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամլոքարտուղար Աննա Նաղդալյանը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ այսի նպատակն այս տարվա դեկտեմբերին արտգործնախարարների մակարդակով հանդիպմանը նախապատրաստվելն է։ նախապատրաստվել Միջնորդները մտադիր են այցելել նաև Բաքու։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այն սակավաթիվ հարցերից մեկն է, որով Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի դիրքորոշումները համընկնում են։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի հայերի միության նախագահ Արա Աբ รา համյանը, Նա նշել է, որ այսօրվա դրությամբ Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները բավականին լարված են, բայց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի բոլոր համանախագահ երկրները շահագրգռված են անդրկովկասյան տարածաշրջանում եւ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության ապահովմամբ։ Դրանում շահագրգռված են բոլորը, թե ամերիկացիները, թե Ռուսաստանը, թե եվրոպացիները իդեմս Ֆրանսիայի։ Սա միանշանակ է։ Ռուսաստանը ոչ մի դեպքում շահագրգռված չէ իր սահմանների մոտ հակամարտություններում, ասել է Արա Աբ รา համյանը։ Այս տարի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից Լոս Անջելեսում իրականացվող ամենամյա հերոստամարաթոնը տեղի կունենա նոյեմբերի 22-ին։ Այն կրելու է «Եկեք արարենք միասին» խորագիրը, ընդգրկելու է նախորդ տարվա խորքային հորերի հորատման եւ արևային ջրատաքացուցիչների տեղադրման ծրագրերը, իրականացվելու են նաեւ յենթակառուցվածքների զարգացման ծրագրեր Հայաստանում։ Հերոստամարաթոն 2018-ին ընթառաջ հիմնադրամը Unibank Armenia ընկերության կողմից ստացել է առաջին խոշոր նվիրատվությունը 15 միլիոն դրամի չափով, իսկ Տորոնտոյի տեղական մարմինն այս տարվա բարեգործական ճաշին հավաքել է 1 միլիոն 300 հազար կանադական դոլար։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն Կարեն Սարգսյանը երեկ ընդունել է Արցախում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելության նորանշանակ ղեկավար Պիեր Էմանուել Դյուքրուեին։ Քննարկել են բնակչության պաշտպանության ուղղված ծառայության գործունեության վերաբերող մի շարք հարցեր։ Կարեն Սարգսյանը կարևորելով արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության եւ Արցախում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջև արկա համագործակցությունը վստահեցրել է, որ առաջիկայում եւս աջակցելու է Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի առաքելությանը։ Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև առաքելության առաջիկա ծրագրերին։ Հադրութի շրջանում ավարտվել է Գառնանացան մշակաբույսերի վերքահավաքը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Ինչպես ներկայացան կադրուտի վարչակազմի աշխատակազմի յուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիշ Ստեփան Ակոպյանից ներկայացի արձգները գոհացիշ են։ Արձգներն ել ավելի գոհացիշ կլինեն, եթե չլիներ մայիս-հունիս ամիսներին տեղացած հորթարատ անձրևները եւ կարկուտը, որ ուղեկցվել էր ուժեղ քամիներով որի հետևանքով դժվել է շուրջ 2117 հեկտար աշնանացան եւ գառնանցան մշակաբույսերի ցանքեր, որից միայն 234 հեկտարը գառնանցան մշակաբույսերի ցանքեր են։ Գառնանցան մշակաբույսերի բերքահավաքը շրջանում ավարտվել է։ Ըստ ստացված տեղեկությունների հնձվել է 215 հեկտար եգիպտացորեն, եգիպտացորենի ցանքեր, ստացվել է մոտ 50 տոննա բերք։ Միջին բերքատվությունը կազմել է 12 ցենտներ։ Ընդ որում բաժնի վարիչը նշեց, որ 215 հեկտարից մոտ 100 հեկտարը չի ընձվել։ 230 հեկտար արևածաղկի ցանքերի ստացվել է 312 տոննա բերք, հեկտարի միջինբերքատվությունը կազմել է 14.14 ցենտներ։ 20 հեկտար այդ տարածքների դարձյալ չի հնձվել։ Մոտ 101 հեկտար կարտոֆիլի ցանքատարածքների ստացված բերքը ըստ բաժնի վարիչի գոհացուցիչ են։ Բաժնի վարիչը միաժամանակ նշեց, որ ստացված բերքի իրացման խնդիրներ չեն եղել։ Եղանակային բարենպաստ պայմանները հնարավորություն են տալիս օգտագործողներին սկսելու 2019 թվականի բերքի տակ աշնանացան մշակաբույսերի ցանքերը։ Դուգլաս Մակլուրաջ Մարտունու շրջանում շարունակվում են ճանապարհների բարեկարգման աշխատանքները։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Ինչպես Արցախի բոլոր բնակավայրերում, այստեղ նույնպես լուրջ խնդիր է ճանապարհների վիճակը։ Ոստի երկրի եւ շրջանի ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում հենց առաջին հերթին ճանապարհաշինությունն է։ Բացի ծայրամասային եւ որոշ կենտրոնական ճանապարհների սալապատումից աշխատակներ սկսեցին տարվել կենտրոնական ճանապարհների ասֆալտապատման ուղղությամբ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ, որոնք իրականացնում է Ճանշին Փակbaşնի իրական ընկերությունը։ Կատարված եւ ընթացիկ աշխատանքների մասին տեղեկացանք ընկերության աշխեք Նարեկ Սևումյանից նշվեց, որ շրջենտրոնի Մերուժան Մոսյան, Լեոնարդ Պետրոսյան, Աբրիկ Արզումանյան փողոցներում եւ որոշ անցումային ճանապարհատվածներում իրականացվել են երկշետ ասֆալտապատման աշխատանքներ, կատարվել եզրակարերի տեղադրում, ջրագծերի հնապատերի վերանորոգում եւ տեղադրում, անցկացվել անհատական կոյուղագծեր։ Աշխատանքներն արդեն համարյա ավարտին են հասցվել։ Ասֆալտապատվել է նաեւ Մոնտեմելքոնյանի անվանման կապարտեզի բակը, տեղադրվել եզրակարեր եւ կատարվել այլ աշխատանքներ սկսված է օգոստոսի 17 փողոցի ասֆալտապատումը։ Առայժմ եզրակարերի տեղադրման գործընթացն է կատարվում։ Նարեկ Սեումյանը հույս ունի, որ եղանակային բարենպաստ պայմանները թույլ կտան միջև տարվա վերջ ավարտական փուլին հասնել դրանք։ Պետական բյուջեի եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի համատեղ ֆինանսավորմամբ Ասկերանի շրջանի մի շարք համայնքներում իրականացվում են ջրամատակարարման համակարգերի բարելավման աշխատանքներ։ Այս մասին ասել է շրջվարչակազմի ղեկավար Գեգամբեկ Լարյանը։ Նրա խոսքով այժմ ջրամատակարարման ծրագրեր են իրականացվում շրջանի Շոշ Այգեստան սխնախ համայնքներում, որոնց աշխատանքներն ավարտին կհասցվեն 2019 թվականին։ Շրջվարչակազմի ղեկավարը նշել է նաև, որ ջրամատակարարման հարցը միշտ եղել է շրջվարչակազմի ուշադրության կենտրոնում։ Կառավարության եւ Քաշաթաղ բարեգործական հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ Քաշաթաղի շրջանի Իշխանաձոր համայնքում ավարտվել են 52 առանձնատների կառուցման եւ շահագործման աշխատանքները։ Այս մասին ասել է Իշխանաձոր համայնքի ղեկավար Արսեն Թեյլունցը։ Նրա խոսքով բնակարանների կառուցման շինաշխատանքներն սկսվել են 2017 թվականի նոյեմբերից, որն իրականացվել է փուլերով։ Բնակարանների կառուցման վերջին փուլն ավարտվել է մոտ 1 ամիս առաջ։ Առաջիկայում համայնքում նախատեսվում է բնակարաններ կառուցել ստեղծելու համար եւս մեկ ծրագիր իրականացնել, նշել է Թեյլոնցը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան, տաքություն։